الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ko biyu ga watan Rabi'ul Thani wata na hudu a jerin watanni na da musulunci a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da littafin mu da albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na goma sha biyu za mu tashi kan babul azani wal iqama babul azani wal iqama babu da yake magana dangane da al azan wal iqama da kuma iqama al azan kiran sallah al iqam kuma al iqama tayar da iqamar sallah abin da za mu karanta cikin wannan babu hadisai da suke da alaka da kiran sallah da kuma iqama karkashin hadisan za mu fahimci menene muhimmancin kiran sallah menene muhimmancin ikama sannan kuma menene hukuncin su wajibi ko mustahabbanci hadisan ne za su ba da hasken haka lafazin al'azan asali a larabci na nufin kela ko sanarwa wa azamin min Allah wa rasulihi ila kela ko sanarwa daga Allah da manzon sa sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga dukkan mutane da dole farko farkon bara'a ce amma lafazin al-azan a harshen shari'ar musulunci na nufin yin amfani da waɗansu kalmomi sanannu don sanar da mutane shigowar lokacin ɗaya daga cikin salloli biyar na yini yin amfani da waɗansu lafazza kalmomi sanannu a shari'ance don kelanta wa mutane cewa lokacin sallah ya yi حديث نبركوك سننا بعضي حديث أنس تماري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة أمر بلال أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة وما حديثي أنكر قولة أنس تماري الله تعالى جعبري أنس يتي أمر بلال an yi umarni da Bilal Bilal ibn Rabah sai daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi umarni da Bilal an yakfa al-azan ya rikanga lafazin kiran sallah kowanne lafazi ya faɗe shi ko biyu shi ne a shafa'u wa yusirar ikama amma ya taɗaita lafazin ikama kowane lafazi ya faɗe shi ko ɗaya an yi umarni da bilalu ya yi kiran sallah abin nufi kowace jumla daga cikin jumlolin kiran sallah ya maimaita ta so biyu amma ikama kuwa kowace jumla kowane santan da ke cikin jumlolin kiran sallah ya faɗe ta ko ɗaya shi ne an yi fa'al azan wa yujira kiran iqama lafazin umira madaniyun lil majhud ayi umarni wa take kamar da umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce an umarci mutane ya a lokacin annabi ne ko sahabi yace an umarce mu ya a lokacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin kaza ya zanto a lokacin annabi ne wannan duk ana ɗaukar shi a matsayin hadisi marfu'i daidai ne da ce annabi ya yi umarni ko da ba faɗi sunan annabin ba to abin da ake nufi da an yi tafa al'azan wa yutir al'isaba wato ya rikanya lafizan da ke cikin kiran sallah abin da ake nufi mafiya rinjayen lafizan da ke cikin kiran sallah da aka ce kuma ya kaɗaita lafizan da ke cikin ikama abin da ake nufi mafiya rinjayen lafizan da ke cikin ikama domin idan ka dubi jiran sallah din za ka samu takbira ta farko ana yin ta ne ko hudu wato jiri ke hake ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da kuma dole kenan ko hudu kenan da su wannan Allahu akbar ko hudu kenan lafazin karshe kuma ana yin su so ɗaya ne la ilaha illallah ba a nuna ta a ce kenan da aka ce a yi safa in kiran sallah abinda ake nufi mafiya yawan jumlolin da ke cikin kiran sallah za a mai ta su nawa da biyu amma akwai jumla ta farko ita ce huda ake yin ta akwai jumla ta karshe ita ce kai ake yin ta kun ga jumla ne ko dan kar a ce al ka dauka al-azan min awwalihi ila akhirih bal aghlabu al-faz al la budda min safiha labudda an yu'ta biha mashfu'atan ma'ana za a zo da shi a safar kuma da aka ce wutri shi ma za a yi masa wato ikama za a yi wuturin lafazanta ita ma abin da yake nufi mafi rinjayen lafazinta don in ba haka ba akwai kalmomin da ke ciki waɗanda ake yin su akbar wa kubiru jinan ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ala ashhadu anna muhammadar rasulullah alaihi anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما الله أكبر الله أكبر sunan kenan to biyu la ilaha illallah to daya sai ita ma ikama tana abin da ake nufi mafiya yawan lafazin da ke cikin ake musu wuturi amma in ba haka ba akwai lafazin da sunan ake su to biyu haka ita ma kiran sallah mafiya yawan lafazin da ke ciki kiran sallah ana yin sa da su biyu an da haka ba akwai lafazin da ake yin su hudu shi ne ta kabira akwai wanda ake yin su da tsaya shi ne hailala ta tafi. tare da fatan kun fahimta حديث نجوى تكون وانا بابي أن أبي جهيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب قال فخرج بلاد بوضوء فمن ناضج ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قلة حمراء كأني أنظر إلى بواب ساسيه كمسكونا بواب وانا حديثي عن كربو لجازيدي هاي فاشيني وهب ابن عبد الله السوائي لفظ السوائي جن جن تكاكي جوا ذكواء ابن عامر ابن فاتع كمالنا دجنتوها في واسكين كاكمين فاكمين ومسكونا an karɓo daga Juhayy Juhayy Abi Juhayfa sunan sa shine Wahab ibn Abdullah Aswai qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na zo wajen annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi wa huwa fi qubbatin lahu hamra annabi na cikin wata kubba da aka mata bukka da aka mata hamra da idan an ce kubba ita ce rumfa da aka yi wanda aka kafa ko ka ta yi amma abinda aka rike rumfar da shi ba kwano bane ba kara bane a'a yaji ne ma ne ko wani bargo sai yi shi ake kira ne kubba amma na fasin kubba na ɗaukar ma'ana sama da haka sai dai a cikin wannan abin da za mu fahimta wannan dalilin kubba ce rumfa ce wadda aka yi ta da wani zani ko wani tsumma ko ka ce wani bargo ko wani mayafi ala qubba wa huwa fi qubbatin lahu annabi da cikin wata rumfa ta ka hamra'a wadda take ja min adalin an yi da fata min adalin an yi da fata kun gano wannan da kala yace fa kharaja bilal bi sai bilal ya fito da ruwan alwala da manzon Allah ya amfani da alwudu da yawa wa fata ruwan alwala amma idan ka ce ita alwalar kanta kamar idan ka ce al-futur karin kumallo al-fatur abinda ake karin kumallo da shi as shi kanta tahurtin as-suhur bi yi sin ala wazn fa'ul abinda ake yin tahurtin da ina ba ku gaita as-suhur sarki karin kanta as-suhur bi yi ta ما da به أبي الله يكون في كل شيء يتي da كيف لا يفدو بوضوء دلوان da ruwan alwala da annabi ya amfani da shi sai ko habbe suka da suka yi turun da sabin nabihin akwai wanda yake ruwan da hannu ya dan ɗebo wanda zai yi ya fara jikinsa wa min na'ilin akwai wanda yake kwalfa ya karɓa ya ji suna alwala da shi ko ya wanke jikinsa ko ya shafa a kansa suna yin tabarruki da ruwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yi idan annabi yayi alwala ruwan da ya alwala da shi a waɗansu lokuta ba a zubar da shi kasa ana tara wani a cikin wata kwalwa ko ni ko ko roba annabi na alwala ana zuba masa ana tara ruwa da an gama sai sahabbai su rinka wannan ruwa kowa na kokarin wanda zai ta ya wanda zai zuba cikin sa ya zuba wanda zai saba a kan sai saba wanda ba da lafiya zai yi ba jikin zai yi ba saboda albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin sa ya ja bamban da sauran da magarin mutane an gane ko sai suke tabarruki da ruwan da annabi ya alwala da shi ne kamin nabihin annabi shi ne yin yafa abu na ilin wanda ya karba wato kowa dai na mika hannu ya karbi da kanka wani kan kadan wanda zai yi wa fa jiki wani kuma zai karba wanda ke da hajji insha shi ne ba minna ibn wa la nadihin wa na'ib fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya fito wa alaihi kullatul hamra a lokacin annabi ya sanya wata riga hamra uja annabi ya sanya wata riga ja ya ko tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam naha al-lubusi ahmar al ya hana mutum ya sanya riga ko tufafi wanda yake jajawur ja tsantsa wanda ba ratsin wani launi tare da shi annabi ya hana mutum ya sanya irin wannan tufafi ya zama jagau annabi ya kun gani da kyau to amma da wannan hadisi ya ce ga annabi ya fito wa alaihi sunnatun hamra ya fito da jan tufafi a jikinsa wato kenan kamar wacce magana ta ji ta hanyar sanya jan tufafi ta ci da aikinsa a nan da ya sanya jan tufafi shine ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya da sharh ibad yake cewa dole wannan hadisin da aka ce annabi ya sanya jan tufafi ka dauke shi akan tufafin fa ba ja bane gaba daya a'a tufafi ne wani launi mai ratsin ja a cikin ta yace dan kan shi karo da hadisin hannun ta cewa ya hana dan tufafi yace ba zai yi ba annabi ya sanya dan tufafi gau sai dai kila ko wani launi a jiki kamar yellow kamar green wato blue ko kuma kore ko menene amma ga ratsin ja a ciki zai ya fi yawa amma akwai wani launi a jiki shi ne ba da hadisin sai ya zaga labarin launin da ya fi yawa amma baya nufin duka tufafin a jiki ina fatan kun fahimci ba zai وعليه ظلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه وهب بن عبد الله السوائي كأني ينظر لك فقط مثل دار من كمرني أنظر إلى بياض ساقيه جاهز كمر إلى أنظر كلم قولين كبدالي saboda yadda ya rike hadisin yadda ya rike abin da ya faru yadda ya rike kaza ma'ana wannan wani da annabi ya sanya tufafi amma tufafin da yake idan sawo ba ya sa ya da rukun kauri da shi ta hannu an zuru ila bayabu sati tufafin suna wanda wal jama'a ko ba ga ba ka hannu an zuru ila bayabu sati kamar ga ni ina hango kyallin kaurinsa sallallahu alaihi wa sallam kana yace فتوضأ بلال بلال كما في دي alwala. وأذن فتوضأ وأذن بلال بلال يدي ولا يكون صلى قال سوتي فجعلت أتتبع فاه عبد الله بن جهيز أو وهب كنان يا أبي جهيز كنان وهب بن عبد الله يسي يسي فجعلت في كوي نظم أتتبع فاه ina bibitar bakin Bilal lokacin da yake furta kalmomin kiran sallah ha huna ha huna nan da nan menene ha huna ha huna shine ya fassara shi yaminan wa shimalan me yake faɗa idan ya yi hakan hayya ala sala hayya ala sala ma'ana hayya ala sala zai kalli dama hayya ala sala ya kalli hagu hayya ala sala ya kalli dama hayya ala sala ya kalli hagu lafazan hayya ala sala ba to ake ba ɗaya dama ɗaya hagu lafazan hayya alal fala ba su yake ba ɗaya dama ɗaya hagu waɗansu malaman suka ce hayya alal fala hayya fala duka dama hayya alal fala hayya fala duka hagu duk wanda kai yayi amma da za ta raba su yi tun da shi na take bayarwa cewa ku zo zuwa ga sallah na daman ta ce musu ku zo sallah na hagu ma ta ce musu ku zo sallah na dama ta ce musu ku zo ga babban rabo na hagu ma ta ce musu ku zo ga babban rabo amma inda za ka hayya alal sala guda biyu a dama hayya alal sala guda biyu a hagu waɗannan ta ce ku zo sallah ku zo sallah waɗannan ta ce ku zo babban rabo ku zo babban rabo abin da ka ba wannan ba ka zo wannan ba abin da ka zo wannan ba ka zo wannan ina fatan kun bayyana a ce ne kuma da ganin kai hayya alal sala hayya alal sala hayya alal sala hayya alal sala da هاهنا هاهنا يمينا وشمالا ثم ركزت ana zafi. sannan sai aka sanya wa annabi ana za maki idan an ce ana za maki ko sanda za mu ji suka yi amfani da shi da maki irin makin da rabin ta itace ne ake sa karfe a sama yana da tsota haka wa rukizat ana za sai aka san kafa mu annabi wata sanda a gaban sa ta taqaddama sai ya wuce gaba wa sallat dhuhr rak'atayn ya sallata dhuhr rak'a biyu ثم لم يزل يصلي ركعتين hatta raja ila madina sannan a haka bai duke da yana sallah raka'a biyu har ya zuwa lokacin da ya zo madina da wannan hadisi ke nuna wa bangare na hukunci hukuncin fiqh kadan da ne ciki abin da yake da alaka da babu mutum ne kiran sallah ga ta halin tafiya ne amma sai da bilal ne ne kiran sallah a halin tafiya sai ana kiran sallah Bayan da haka kuma hadisi ya kara mana fa'ida ta biyu a can gurin lafazin kiran sallah za a yi kafarin su lafazin ikama a yi wuturin su kamar yadda bayani ya gabata a nan kuma sai ya nuna mana wannan lafazza hayya ala sala da hayya ala sala an so mai kiran sallah lokacin da zai amfani da su karkawar ya kalli gaban ka haka a yi haka dama yi hagu an fahimta ku saboda kiran sallah menene siyalati ba da sanar da yake da mutane su zo da dama zo da hagu waɗanda suke nan gaban ka kuma to sun ji karan sautin ya tafi zuwa nesa waɗanda ke hagu da dama kun suna bukatar haka dan dai kiran ya gabe ko ina Allah kan ina ba ta ko bai da sannan kuma wannan na nuna mana muhimmancin yin sutura da ga annabi sallallahu alaihi wuce ya sallah ba sai da aka sami sanda a gabansa sannan ya wuce da abin suka yi sahu a baya sannan kuma na nuna mana cewa a ce a halin tafiya dukkan sallah mai raka a gurgudu ana yin ta mai raka a tayin raka a tayin kun da mutum ya tafiya har ya dawo sai zai kwana biyu ne sai kwana uku ne zai goma ne zai wata ɗaya ne ya daura a cikin da zai sallah shi kaɗai ko shi da yan bara yan uwansa za su yi kasari in sun zama zanen gida su cika sallah in za su su kadai su kafaru da nan gurin ya ce annabi ya yi irin sallah raka'a biyu tsara raja ila madina kana ne ya yi wuce ba wanka da kusan kwana nawa ne in kwana ɗaya ne ma a tsara raja ila madina in kwana ɗaya ne ma a hatta raja ila madina ba dai ba ji gane ba hatta raja ila madina wasu <laughs> idan kwana za ta fita wa ba da hatta raja ila madina duk wanda yake da sai ka ce hatta raja to shi ne hukuncin kira sallah malamai sun yi sabani dangane da hukuncin kira sallah bisa zance biyu waɗansu na ɗaukar shi a matsayin farzun awal kifaya waɗansu suna ɗaukar shi a matsayin sunna abinda suke nufi suna nufin Zan zance mafi inganci shi kiran sallah fardun ne alal kifaya an gane ko wato fardu kifaya ne abin nufi da fardu kifaya idan kama bihin ba'du sakata an al-basina idan waɗansu suke sun ɗauke waɗansu ba kowa ba sai ya yi da kansa in mutum sai ya yi kiran sallah masallaci ya ɗauke wa dukkan mutanen in mutum sai ya yi kiran sallah a garin da masallacin su sai ya ɗauke wa dukkan mutanen garin farjin alal kifaya kenan inda za a yi kiran sallar ayi sallar haka an yi sabo har annabi ya ne da kiran sallar ya zanto alama ta kare ya yi mutane duk garin da yaje zai kai hali sai bincika yace a saurara aji in an ji kiran sallah lokacin sallah to musulmai ne in aka ji shiru a farko da yake ba musulmai bane a sallah na da girma abin da yake kai da shi'ar ne na musulunci alama ta cewa musulunci na motsi yana da rai a gari a bin kiran sallah kuma lalle idan an ji kiran sallah a yi amfani da lafazan da annabi ya koyar su ne lafazan da ke cikin hadisin bilalu ko abi mahdura ko wani ko wani waɗanda suke hadisai ne sun gaji su ga sunan kiran sallah kuma yadda za a yi duk gaba ɗaya ayyukan musulunci waɗanda suke alkaudiya ana yin su ne a larabci ka karatun fatiha kaulin ne karatun sura kaulin ne tasbihi duk zance ne wannan ko ba haka ba to duk ayyuka na musulunci da suka shafi zance ana yin su ne a larabci abin nufi kada ku haukantar da kiran sallan ku Allahu akbar Allahu akbar kaga bar wato yana tafi ne mai girma da za a fassara muku domin akbar da yin alif tsakanin ba da ra babbar gangar gangaji ganga suke ma'ana Allah shi ne mutum mutum ya fada cikin mutum da ba dole mutum ya amfani da larabci Allahu akbar Allahu akbar akbar ce akbar ce akbar ya amfani da larabci ba wai lalle ne sai bari ka zama ba amma kai kokarin kamanta wajen masarar rubutu الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بس كفري تلك بوجه دوجة والنبي na ba gaira ba dalili ne da Abdul Bakari ji ba wanda ya tallafa ma Allah Allah bai wajen ta maka ba manzo Allah bai wajen ta maka ba da shi haka yake a Madina haka yake a Makka sai dai ku kokari ku kasanta lafazin ku ta daidai da iradi ya zama daidai ashhadu an la ilaha illa Allah la kai tafsirin lam lafzul jalala بالإشعار بالجلالة والعظمة والكبرياء إلا الله لم يكن حي على الصلاة dole ce hayya ala sala hayya dole ka fitar da wannan lafazi daidai amma hayya ala sala hayya ala sala dole ka dole kamar an ji hakki da ta ne za su ji da gaba wannan kowa ya rauke shi ba ta idan kaje gaban wata sai a hukun ta bikin sallah idan kaje gaban kamuri sai a kamuri ta bikin sallah idan kaje gaban fulani sai a ta duk wasu ba da ke larabci illa na za a rubuta sai ka nika karɓar kalilin ba to wannan kuma shi ta saka da addini da al'ada shi a suke dole kai su sifar su ta addini kaga ta zama man da al'ada ke lafazin garin da kuma al'adan ka ɗabi'an ka da Allah ya dace ka kai ne yanzu yi addini sai ka fita daga wannan ɗabi'ar zuwa ga abin da shari'a take bukata ko ba haka ba saboda da lallai ne yi kokarin koyon lafazin kiran sallah da lokacin sallah da kuma amfani da lafazin da shari'a ta حديث نجبة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن حتى يؤذن ابن أم مكتوب من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا أنت تعرف عبد الله كما ما تقول من الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي إن بلالا يؤذن بليل بلال yana kiran sallah ne cikin dare wato حتى asubahi yana karanta cikin dare abin da annabi yake ji ne ke rubuta cikin dare kafin sai kowan alfajir bilal yake kiran sallah da ka idan bilal yake kiran sallah ko cikin azumi ne kare kiran sallah sai ana cikin abinci kare kiran sallah sai ana gune kan abinci kuna nan akan halaccin ci da sha da cikin farmatan ku kiran sallah bilal ba zai da komai ba da haka ku kulu ku ci abincin ku kar ku ce da za mu ci ba hatta yu'azzi nabnu ummi maktum har sai lokacin da ibnu ummu maktum ya kira sallah dan ji ibnu ummu maktum kawo makahu baya kiran sallah har sai an ce da shi asbata asbata alfajir ya fito ba alfajir ya fito sai alfajir ya fito a ce ibnu makahu ne sai sai sai ya kiran sallah wannan hadisi ne ke nuna mana wato ya halatta a masallaci a samu ladan sama da daya dan ga kuma masallacin annabi da masallaci dai ne amma an samu masu kiran sallah guda nawa sun ma fi sun ce uku ga bilal ga abdullahi bin ummu maktum ga abu mahzura dukkan kuma su kiran sallah wannan ne kiran sallah wannan ne kiran sallah wannan ne na wani lokaci wannan ne na wani lokaci an bayyana ko karkashin wannan waɗansu malamai suke cewa misali ita sallah ta asubahi dama ita ta ake kiran sallah kuma da daya ana mata kiran sallah nawa biyu za a kiran sallar farko a yi na biyu amma a zahar na asar magariba ita a dukkan sallar da kawai shi amma duk da kawai ɗansu malamai suna ganin idan mai kiran sallar ba ɗaya ba ne ba idan aka yi biyu babu ne wanda yi na yanzu ba shi na wanda yi na ɗazu shi ne yanzu ba misali lokacin azhar ya shigo sai ɗaya je kiran sallar bayan minti biyar sai ɗaya je sake bayan minti biyar sai ɗaya ya sake daga nan sa aka yi kama in dai ba mutum ɗaya da babu laifi amma mutum ɗaya ne ne ta ne ne ta ya zama ba da da da da ba da asali ke cikin addini kun ba yadda ko haka da kuma da mutum haka da kuma amma da abin da ya bayyana da sunna a sarari karar cikin hadisi shi ne cewa kiran sallan asubahi ne kawai ake sama da guda ɗaya za a yi guda biyu amma a zahar la'asar magariba ya yi kiran sallah ɗaya ɗaya ake musu ina fatan kun fahimta ba na da yana hadisi na nuna mana halaccin cewa a masallaci a yi wani lada ne sama da ɗaya wannan yayi wani lokaci kuma wannan yayi حديث نجب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقال لك إذا كنت نجرا صلى فقولوا مثل ما يقول كفتي فتن فتن أبن ليك فدا من كرم صلى الله الله أكبر الله أكبر ثم تكتي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ثم بكت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم بكت كيف أجل لي ثم بكت إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سجل كرا صلى كفتي إلى الأبن لي جبدا ما لي هذا الحديث أنا أما حديث لا تجبا بسيوا إلا الحي على سيدي سيدي هذا الحي على الصلاة da hayya alal fala nan gurin abin da za zaka ce la haula wala quwwata illa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 ya tabbata da shi ranar tashin kiyama bayan ka gama wannan kuma sai ka ce rabitu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulun nabiyya bayan ka gama wannan kuma sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah bukatunka na duniyarka da lawuranka kullum maza Allah ya ce addu'ar da aka yi bayan kiran sallah kafin kama wannan tsakanin addu'ar da ake ba a mai dinka ana karɓar ta yake shine ibn qayyim ke faɗa cikin littafin al-wabil min al-kalim qayyim cewa ayyukan da sunna ta koya wa suna sunna guda biyar ne game da kiran sallah aiki na farko fa qulu mithla ma abin da mai kiran sallah ke faɗa sai ma za ka faɗa aiki na biyu idan an kammala sai kowa annabi salati aiki na uku sai ka roƙa masa wasila aiki na hudu sai ka ce rabbi billahi rabban wa bil islam dinin zuwa karshe aiki na biyar sai ka addu'a duk wani ahlus sunna haka ake sani ayyuka nawa biyar lokacin kira sallah azhar ne da asar ne da garba ne isa'i ne haka aka sunnan samu ahlus sunna haka aka sunnan samu duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ba dan gana da yadda yana nan gurin sai daga mutane lokacin da ake jiran sallah kaɗan ne suke nuna tawa wanda suke nuna tawa kuma sai su rinka yin abin yadda daga dama ya ce ashadu an la ilaha illallah su su su wahadu ila shirika lahu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan da ce la ilaha illallah la ilaha illallah wa la sharika lahu wa muhammadar rasulullah wa alihi wa alihi manzala tana ce ka kulu misla ma yaqulu ka kulu misla ma yaqulu ku faɗi irin abin da ya faɗa shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah kuma sai kace ne ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sai kace ashhadu anna muhammadar rasulullah duk irin abin da ya faɗa wajen hayya ala sala da hayya ala sala ne kawai zaka ce la hawla wala quwwata illa billah in ya kan sai ce la ilaha illallah kuma abin da zaka yi ne la ilaha illallah sannan abu da zai je ba sai ne ko salati ko amma ana cewa kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad salati الذي في ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها حسنة في ثم صلوا ثم صلوا لي الوسيلة شروطها من وسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون على هو وسيلة إنه ولمتقين في الجنة دعته إلى المتنقى الذي فينا فاتح ومنين ومن المتنقى to kaga sai kai salati sannan za ka rike wasila amma sai mutum da ya salati da sai zo wasila kuma da wasila shi ne ya kana ya kare shi duka salati ake fara yi sannan da sannan da wasu wasila sai rubutu billahi rabba daga nan gurin kuma sai addu'a hmm? wajen asirata sai rumin annawar za ka tafi a kan zahirin ka kono musulma ya ce don babu wani hadisi da yake inganta cewa ga abin da yake faɗa abin da duk malamai suke kawowa ai ala sar al'amar wa tuto wa tuto wa tuto wa tuko wadan su suke rage ban daban da su tabbata a wannan wajen asalatu khairu min al-mawqif ba za ka dai da za ka a kan umumin fasulu misla ma yake da dai ka ji kiran sallah ba ne da ce za ka yi kuma da in dai kun ji kiran sallah ya ce ban da rediyo الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد دليل التفسير kiran sallah a rediyo sunan su kiran sallah a wajen rediyo ma sunan su kiran sallah amma din dan a rediyo shi ne ba za ta yi ba ko ba haka ba din dan a rediyo ba za ta yi ba domin yanzu misali kiran sallah idan ta ji ta hanyar loudspeaker ba kana an ba to amma za ka ji ta hanyar loudspeaker ko ta zama sullaci dole sai ka zama sullaci duk wanda ya ga sallah sai farka sai ya kuma ya da sallah duk wanda ya sallah daga gida ana sallah masallaci na bi ta hanyar lafiya shi kuma ba ya sallah domin ma'anar jam'i ije tabbata gare shi ba ala kulli halin wannan sune hadisan da malami take ta dangane da hadisan da suke da alaka da kiran sallah kiran sallah ke ari na musulunci alama ta cewa addini na motsi a gari a rinka kiran sallah lokacin kiran sallah kuma lallai a sami abin nan kuma kiran sallah na da falala har ma waɗansu malamai suna cewa wai da mai kiran sallah da liman wa ya falala wa ya falala mun da mun mun rasa hadisin da aka ce ga falalan ne ba inda mun zo samu ta falalan da wani jefan daban tunda ake li ya umman nas aqra'uhum li kitabillah ko lalle ka hu zo wannan mutum yana da falala bai zama da ba sai da zame falala kuma inda ba zo da imamu da kuma bi da ko da kuma ba inda sun yaji karfi sai yayi su nan kuma ne da mai kiran sallah ke faɗa ai kama ya za a yi ai kama ba ce komai ba da yawa daga cikin malamai sukan ce ai ita kiran sallah ita kanta ikama ana kiranta da suna azan a larabci da kuma shari'anci ana kiranta da suna azan tunda annabi ya ce addu'a bainal azanaini la yurad kiran sallah tsakanin azan guda biyu yana nufin tsakanin kiran sallah da ne ikama duk sai kan suna al azanaini to duba da wannan sai suka tuke nan shi ma ita ikama ita ma yasbiku alaiha annaha azan fa takunu mithlu ma yaqulu al-muqim فإذا قلت مثل ما يقول المؤذن فذلك تقول مثل ما يقول المقيم ونوب الحديث لا يعيش الإسلام هم عند رجل وأنا أمره لأن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نما هكذا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أقوى حديث اللي كتاب إذا أنت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ذاتك أقامها الله وأدامها حديث لبعي جبايد أسلم أبنك ببعض استقبال القبلة babin da yake magana dangane da fuskantar alƙibla lokacin da mutum zai sallah babin da yake magana dangane da fuskantar alƙibla lokacin da mutum zai yi sallah ina ne alƙiblar musulmai shi ne tsakin kaba kowa nan ke fuskanta da wanda suke yamma da ka'aba za su kalli gabas wanda suke gabas da ita za su kalli yamma arewa da ita za su kalli kudu kudu da ita za su kalli arewa kowa zai fuskanta al'umma ne abin da ke nuna musulunci addini ne na haɗin kai ga mutane na zaune a ɓangaren duniya daban-daban amma an mai musu alƙulla su zaune alƙulla guda ɗaya da ba haɗin kai cikin musulunci da kowane gari ta ce alƙulla su daban amma ta aka mai da kowa alƙulla sai ita ce kaba an gane ku, a daidai wurin ɗakin da shine awwal baitin wudu alinnas ɗakin da Allah ya sanya shi masabatan lillah wa amna ya zanto makobar mutane ba wanda zai je wurin ko da ba sai sai ya ji zuciyarsa na daidan komawa karo na biyu da karo na uku da na hudu da na biyar alhaji zai je ya wahala kamar idan ya zo gida ba zai bukaci kuma ba amma da ya zo ya manta fata yake shekara mai zuwa Allah ne ne ya samu kuma wuri ne mai albarka wuri ne mai daraja fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina ومن يرد فيه بإلهاد بدون النذر ومن عذاب أليم wuri ne na rama wuri ne na jin ka ne da ake so ka amintar da duk wanda ya ga wajen kar ka razanar da shi ta hanyar da jininsa kar ka ɗauki dukiyarsa wuri ne da in ka nufin aikata barna ko ka aikata ba ta an maka azaba nufin kawai na jawo mutum cikin ubangiji ta ala hadisi na hamsin da shida كونه تكين بيرك الحديث الخامس والستون هو حديث نفس التكين جدوير والذين حديث ذكاء عن بابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبب على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يسأله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض هنا جيتي عن شرقوتي لدى عبد الله بن عمر قال لك كان الدبري عبد الله بن عمر يقول لله من الله صلى الله عليه وسلم كان يصدق على ظهر راهلته لا تقل في yin nafila a bayan dabbar ka yana haye akan dabbar da yake kai yusabbihu sallar kenan da nafila at-tasbih yana zuwa bi ma'anar sala ko an ko ta farilla ko ta nafila ya kuma da yawa da dama daga cikin malamai suke tsakkara wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atraf an-nahar la'allaka tarfa wa at-tasbih fi hadhihi al-aya bi ma'anar salat sabbin bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi idan ce sallar asuba wa qabla ghurubiha idan ce sallar asr wa min ana'i al-layli fasabbih a wani bangare da dare ke sallah su ne sun zafi ne da magariba da isha wa atrafan nahari a gefen yamma bayan rana ta karkata kuma ke sallah azhar kenan la Allah ka wannan na nuna Abdullahi كان يصبح على ظهر راجلته النبي أكثر فيه ينا صلى الرافلة أبايا دبسة حيث كان وجهه duk inda dabbar ta fuskanta duk inda ya fuskanta da dabbar ma'ana ko ya kalli alƙilla ko ya kalli inda ba alƙilla ba yuni ubi ra'atihi yana yin isara da kansa dangane da rukuki ko sujuda wa kana ibn umar yafhalu shi ma abdullah da umar sai kasance yana aikata haka وفي رواية أو رواية كان يوتر على بيئيره annabi ya kasance yana sallar wuturi ma'ana ta fadi da wuturin da yake na dare yana yi akan dabbar sa dabbar sa cikin tafiya yana fuskantar duk inda ta kalla wani muslimin a ruwayar muslim cewa yi gara annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai fa baya sallatar farilla akan dabbar sa walil bukhari a riwayar bukhari kadai illa al fara'id ma'ana annabi da yin sallah akan dabbarsa ko wata sallah illa al fara'id sai dai salloli na farilla da zai yi Abin da wannan hadisin ke nuna wa wajattum fuskantar al-qibla yana tabbata ne ga wanda yake sallar farilla ko wanda yake nafila amma a kasa amma mutumin da yake sallan nafila akan dabbar sa to ba dole bane ya kalla al-qibla zai iya kabartawa ya ci gaba da sallarsa duk inda dabbar ta nufa da shi ko gaba ko yamma ko kudu ko arewa a lokacin nan babu ruku'i babu sujuda ina nufin babu ruku'i kamar yadda yake a sallar da mutum ke ba dabba ba babu sujuda kamar sallar wanda yake ba kan dabba ba zai yi rukun ne da sujada ta hanyar imani abin da yake nufi da imani ne isara yuli'u zai yi isara ne da alamar rukuɗi da alamar sujuda a wani hadisin da ba wannan ba fa yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'ihi a lokacin yadda zai yi da yanayin sujada zai duka sama da dukawar da ya lokacin ruku'i ma'ana idan a wajen rukuɗi ya yata Allahu akbar ya dade ya karanta abin da yake karanta a ruku sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko hamdan kathiran tayyiban مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك حد اللهم لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعته ولا ينفع في بالجد من كالفس فالنساء تكريك في جدا خطوا وانت وخطوا وما دل النبي كريم صلى الله إذن إيه، يأتبه هكا تلوك تنجيزة في جدا إن شاء الله أكبر في دوكا ورده تازي دوك ورد في لوك تنجيزة ركوئي amma baya baya tsore goshin sa akan dabba dan karka dauka yana tsore goshin sa akan dabba baya yi duk imani da ruku'i da sujada din yake imani idan wajen ruku'i ya dago gurgudan tsani daya to wajen sujada sai ya kasa da haka kamar tsani biyu kenan ko ɗaya da rabi فجعل ركوعه أخفض آه سجوده أخفض لركوعه sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta haka za ka yi ko yau kake kan daki ko doki za ka yi sallar nafila ya halatta ce idan annabi ya kai tsayar da dabba ya fuskanta alƙula ya buɗe sallar Allahu akbar sannan zai fice aka nan ga kuma ko ya fice daga nan dokin dokin ya duka jiya da shi duk inda ya ga dama sai ya ci gaba da sallar sa har ya kala akan wannan dabba ina fatan kun bayyana rike wato kun ga wannan kenan rahusa ce aka bayar rangane ne shari'a ka bayar ba lalle bane ba dan saboda kai maka ne ka ga mubarin la ko za ka yi nazila kana kauri ka yi ba zara ba sai ka hada ba kai a mukan a ce nazila ma ka za ka yi sannan kuma ka tashi da fitil kuma za ka dauki lokaci mai tsawo Mu musamman idan muka da cewa a sallar da annabi ke kai wuce sai yana fitowa sosai cikin ta tare da a kan dabba ke da kaga kenan sai ya samu tazara mai yawa dabbar tana tafiya kuma shi yana ibadarsa sallallahu alaihi wasallam dan ya mamaye lokacin sa gaba ɗaya da bauta ga ubangiji na'am ko shi da yake dogarawa da suke sallar idi akan dawakin su ranar idi sallar su da yi da tunda ba mata fiya bane sai sun sauko kasa mata fiya ne ku annabi an ji a halin tafiya a halin gongiya tambayar da nake kai a halin ganin gida annabi ko a halin tafiya ko shi ke ko ko ba ya gani ne da na mutumin da yake cikin jirgi lokacin sallah yayi yana ne kira kafin a ce kashin da jirgi zai sauka lokacin sallah zai fita sai ya sallata a cikin jirgi ya halatta duk inda jirgi ke kallo da shi ko inda alƙibla ne ko ba alƙibla ba in ya samu dama ya kalli alƙibla ya yi in bai samu dama da zane inda alƙibla take ba kuma sallar ku kuma ta yi ya danganci irin wurin da jirgi ya samu kanka a sararin samaniya idan jirgi yana da a sararin samaniya inda za jirgi ba iska iska bai kada shi ba ka samu za ta sallar ta yi ko ta yi ta ce ban san ko hadirin da zai sallah ba ka yi a cikin jirgi musamman jirgin saudiya suna da kokari matuƙa kare da gaske za su sa abin da maka ga inda alƙibla take za su faɗa ma lokacin sallah kuma za su nuna ma ga da alƙibla take amma kaga idan mutum ya hau jirgin arna irin su british su wane ne ko yalayan ta ga ba ruwansu da wani na ruwansu da sallar kake kake kai ta ya ci saka to a lokacin nan duk inda kake tsammanin nan ne alƙibla nan ne a itikadin ka sai ka kalla kai sallar ka ta yi in jirgi yana tsaye ya samu yanayi mai kyau a sararin samaniya suke sallar yi da rukuki da sujada na jayi ban san ko da ne ba ko da ma wajen bawa aiki na za ta kama na yi irin wannan idan yanayin da ke can wurin sararin samaniya bai ba da dama jirgi ya tsaya ba an kunna danja fitowa ko ya tsara belt a jikin ta tsayewa ma da yawo duk an hana cikin jirgi saboda yanayi ba kyau sai ke sallar sa a zaune kan jima'i la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha halin da ka mutum ta cikin shi za ka bai ne don gani ina ba don gafin ka yan mutum ya samu halin a cikin kawai shi da ragon da ya tsaya yi kafin su da jirgi kuma sun yayi suka cikin ko ba haka ba yayi suka cikin dan ji ba wanda yake tafiya cikin mota na tafi ya halatta sallan nafida dan da shi ne direban da yana da sauki zai iya amma an shi ne direba idan aka zo wajen imani ba kuma kora shi kada ya za'i ke ya zai ke kada ko shi zai ka da bayar da wasu. saboda haka idan ba shi da dole ba zai yi duka shi ake zai yi ya yi wa fatin da laifi zai yi sallan da cikin mota duk da ta kalla ina fatan kun bayyana da Na. na'am ko ka ga wannan ayya ta mutum daga nan sahu ko da kilomita 20 sahu ya kai sun sallah sun ta halatta a lokacin da rujan take ji ba sahu take ji don annabi ya ce fal ya atamma bi man a wa ya atamma bi man ba'daka to lokacin da kake a gida sahu da kuma ka ko ba wanda kake koyi dan ba sahu a gaban ka a bayan sahu ya je ba rujan take da sahu take dan ga magana ta rediyo har yanzu babu shi Na. lokacin sallah zai fita ga mutum baya da alwala sai ya sallah haka ya halaka eh ya halaka to jiji ne to alwala ne da roba roba da ita yana da ita ne ba ta babu alwala babu kasa da zai ke yana babu ruwan da zai alwala bai samu ya alwala ba da lokacin sallar zai fita ya sallar sa haka yi? ko da amalikiya magana hudu suka bada magana ta farko cewa ya salli ya tafi ya sallar bayan an saka ya samu ruwa ya rama wadan suka ce a'a yanzu zai yi ta haka babu ramuwa a kanta wadan suka ce a'a zai da zai yi ta bayan zai bari sai an saka ko da lokaci ya fita idan ya kai rama waɗansu suka ce ba zai sallar batun da zai ba da alwala idan kuma ta wuce ko ba zai rama ba maganganu guda mai gina ko da a ya hudu aka faɗa zance ga mafi inganci shi ne zai sallar a haka la yi kallifin lahu na sanin da wuta amma shi a wurin shugaban mazhabar imam malik ta tawatta shi ne la yi sallu wa la tafi ba zai sallar kuma ko ba zai rama ba ta faɗa a kanta da dole sallar sai da sarki yanzu ba zai kiwon sarki ba ta faɗa a kanta amma a wurin waɗansu daga cikin ɗalibansa suka ce zai yi sallar a haka babu kuma ramuwa a kanta الإمام أشهد فينا يتي ذاقي صلر أهكا ظهر ما دجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا, فإذا أجز عن الوضوء فلا يعجز عن الصلاة إن يكاسم الولا زي كاسم صلى الله يتي كالولا تصلى بي إبادة إنت كاسم صلى فيك خير ما ina amfanin da kuka kasa yin wannan dan tarasa wannan za ka yi kuma kiki ina ba da kuma ita sai sallar da haka ba kuma ya kanta ba ya Allah wata الحديث السادس والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح وبينما الناس an-nas bi quba'a ya kuma ta ce bi quba'a mamnu'un min as إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت بوجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة الحرام إلى الكعبة. إن هم لكوف wannan hadisi na 66 kenan an karbo daga Abdullahi ibn Umar Allah ya kare da dare kana ce bainama nasu bi kuba yayin da mutane suke masallacin kuba kuba unguwa ce da a bayan garin Madina amma in ta haɗe da garin Madina masallaci ne mai falala farkon masallacin da Annabi ya gina ginan kafin ya je Madina wadan suka ce ya zo ya samu an gina kuma kafin Madina wadan suka ce shi gina sun ne yake Madina kuma ya gina shi ko masallaci ne mai kwalla manzo Allah ce dukkan wanda ya alwala a gidansa ko a masallaci ko a rumfarsa yi alwala ya tafi je masallacin kuba ya sallan nafila raka'a biyu to kamar ya yi umara ne ladan da za a bai ka ga wannan sallan zama a Madina kenan wanda bai ga dama kullum sai alwala da gidansa ya je kuba ya sallan nafila raka'a biyu kacal daidai da wanda ya umara ladan sa ina masallacin da kuma gaban ke limanci a cikin gaban daura na nan gurin bainama nasu bi quba yayin da mutane ke masallacin quba fi salatu a sallar asbahi in za'ahum ati sai wani mai zuwa ya zo musu kaka yake da su inna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi annabi kira ba mutum tabbata gare shi kad unzila alaihi laylata qur'an a daren nan da wuce an saukar masa da alqur'ani wannan ya nuna a ce aya ɗaya ma daga cikin alqur'ani ana iya kiranta da suna ne القرآن والذي في كرك تبع القرآن سيد الولاء إلا الآية ونهوها لف أو يد ونهوه آية إما إيه سنتبه <laughs> إنه بذلك تقف الجزائر على القرآن والولاء سيد الولاء سؤال إما سنتبه هو من مزاج الدكتور ونقنجر بنا القرآن سنتبه يتو قد أنزل عليه الليلة القرآن a ga wanda ya ce ai kurwa da annabi qur'ani da na aso kuma ne wani tashi na ayoyi wa kad umira an yastaqbil al-qibla an umarce shi a ciki cewa ya fuskanci al-ka'aba ya fuskanci ka'aba ya rinka yin sallah bayan da yana kallon baitul muqaddas yana kira yana sallah annabi ya yi hijira ya zo madina ya samu wata goma sha da kuma yana kallon sham yana sallah masjid al-aqsa yake kallo yana sallah amma sai yazo yana fatan kullun yana kai kansa zuwa sama yana fatan ubangiji ya mai da alƙalla su fahimto Ka'aba a madadin Baitul Maqdis a madadin Masjid al-Aqsa Allah ke kaddu marata kalluba wajhika fis sama sallallahu walli yannaka qiblatan tarda فول وجهك شطر المسجد الحرام ما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين في الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغادر الجوع تركيه وقد أمر أن يستقبل الكبلة أن أمرت النبي يفتكنتها الكبلة فاستقبلوها كهذا بيان الله كفتكنتك أباكما أمر النبي أن يستقبل الكعبة أو أمر النبي يفتكنت كعبة جاء آية ذات توقر كوبا قد الأباري كفتكنت كعبة يا مسلم مدنة سنة دي suna cikin sallah a lokacin nan suna kallon sham suna sallah mutumin da yake madina idan zai kalli masjid ya kafa arewa zai kalla idan zai kalli ka'aba kudu zai kalla yanzu kenan sun wani bangare da sallar su suna kallon ne masjidi aka sa suna sallah sai wannan mai bada labari ya ce ba ku sani ba ku bayan Allah masu sallah shirki ne ba dalilan ga mamu yace bayan Allah jiya an tokar da aya an ce annabi kalli Ka'aba ku jiya ku kalle ta ne ya faru fastaqbalu fastaqbalu ayatu ku jiya ku kalle Ka'aba wa kana wujuhuhum ila sham yace da su kuntu su suna fuskantar sham fastabaru sai suka biyo ila ka'aba suka shiga da kallon ka'aba gaba sai suka biyo suka shiga da kallon ka'aba gaba abin da nake so in kai ga nan abin da kuke bukata ba shi zan fara faɗa muku ba wannan abin da kuke bukata na san kowa shi ke so yi nan san labarin sa ne ko ba zan faɗo wannan din ba shi daga ƙarshe karɓo ta fa'ida gaban ba wannan da kuke na fa'ida da za ki karɓa a nan gure shi ne idan mutum ya zo bai san gari ba bai san alƙiyar da take ba ya zo nan yana sallah ba bai ga masallaci ba sai kalla kalli arewa yana sallah har ya raka a biyu saura saura ɗaya a magariba ko ya raka a uku saura ɗaya ba haka ta gama sallah ba me za ka ce masa bawan Allah ba nan ne a cikin ba kan ka ta dama ga inda alƙiyar take idan ya karkata ya kalli dama ya ci gaba da sallah sai ya karkata sallah ta gudu ba ai ba za ka ce ba ayya sallah ta rufe ki lama biyar da kallon daga inda ya samu labarin sun biya ya kalli daidai sun kawo shi da nan sallar ta ko da rajin sallar ya yi a can sauran rabi ne a nan ko mafi yawan sallar ya yi a can rabi ne a nan gurin ya aka kai masa bawan Allah in ba kake kallo din nan kudu ne idan kana son gabas sai ka dan karkata hagun ɗinka bawan Allah in ba kake kallo arewa ne in kana son gabas sai ka dan karkata daman bawan Allah yamma kake kallo idan kana son alƙibla dole sai ka juya gaba ɗaya ka kalli gabas kenan idan ya juya daga nan sai kare sa sallah sai ba wani tabbi ba wani ba'di ba wani cewa kaza da kaza da duk inda kaga mutum yana sallah yana sallah inda ba rikula ba abin da kawai za ka fadakar da shi ba wani Allah ba nuna rikula ba inda rikula in kana ma ka yi zuwa haka Allah ba shi malam da nan da rikula yin nuna ba sai ka dan ka da shi da rikula take dan kare ni sai dai kaga dan jawo za su yi ko a duk da shi sallama ke nan da rikula sai nan gudan ne kaga ya zo sallah take dare ka da shi ya faru ko ba haka ba ya kamata a ce jiya kai ya kallin da rikula to abin da kuke son ku zo yi ne tunda limami yana gaba mamu suna baya da aka juya ya aka aka juya dan da aka ce kowa ya juya inda yake to mamu za zama gaban limami yana da shi ne kike so ku ba الحديث السابع والستون عن انس بن سيرين قال استقبلنا أنسا استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام ولقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على همار ووجهه من ذا الجانب يعني أن يصار الكبلة فقلت رأيتك تصلي لغير الكبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته بكوبة تنتهي yadda suka yi suka juya shi ne an fahimta ko gaba suka yi sai da suka yi gaba suka wuce limami sai limami ya juya su kuma sai suka juya ina ba ta fahimta yanzu liman na inda malamin ne kuma kuma kone sauwa a nan gudun an ce ga inda suke daga nan wurin su kawai suka yi gaba gaba ɗaya su hasu suka wucewa liman sai liman ya juya su kuma suka ne sai suka juya ba shi kenan ba ina abin da kuke so ku ga ne ko yayi haka kuma ya kamata a yi idan ba wuri a gaba inda zai iya daukar sai shi ne ba mu yi wa baya su buɗe mata wuce yi wa baya idan yi wa baya ya juya su kuma daga duk inda suke sai shi ne sai su juya ba a kayyade doka da wata kai shi ya ga cewa ga yadda juya wata duk juyawar da kuka yi wadda bai lalle ne ya koma gaba ya yi. kuma wannan ke nuna yin ayyuka a cikin sallah wanda suke da alaka da inganta sallah ba sa rufe sallah ina ba san da yadda dan yi gobe na ba wanda suke ayyuka ne na cewa da juya kai ne ne kuma ba a cikin sallah ne da su daga cikin ta ba kuma hakan bai rufe sallah ba da kuma gabar musu a cewa ko sun yi dadi a cikin sallah ba da haka ba bi ta kama su dan da su ba ina ba mun jin da yake wannan hadisi na 67 daga Anas ibn Sirin قال استقبلنا أنسا من قبل أنس أمالك رضي الله عنه حين قبل من الشام lokacin ya dawo da kasar Sham walakinahu bi aini samri sai mun game da shi a wani gari da ake kira aini samri wani gari da ke kan kasar sai a kan kasar Iraq da Sham wurin yana da yawan da jini shi kansa kiransa aini samri فرأيته يصلي على همار sai mata an san malik yana sallar nafila kan wani jaki nasa wa wajhuhu min zalzam yace fuska ta tana nan wajen yani an yi fara killa ya nuna hadin din alkilla yace fuska ta tana nan wajen a lokacin da lokacin killa nan ya kalla an gane ko wa kuntu lahu sai na ce da shi ra'aytuka tusalli li ghairi qibla ana san malik dan kana sallah ba inda alkilla take ba وقال سيك لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت يقول يا قلبا دنا دا النبي أنا أيك هكذا فلما دا بينا كذا تقول بنا كان لين دا بالكبلة بنا يصلى النبي النبي كان لين دا بالكبلة ويا يصلى شيء ثاني ما لي ما هناك ne idan kana sallar nafila da ya halatta kai ne akan dabbar ka duk inda ta fuskanta da kai babu wani haras akan ka lokaci ya yi ko da kan saura eh babu sufufi babu da ke magana dangane da haɗa sahu sahu cikin sallah as-sufuf jam'u ne na as-saf as-saf shine da sahu guda daya al-hadith al-kamil wa sittun hadithi na 68 an anas ibn malik radiyallahu anhu qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت كليس يأتي سووا صفوفكم كديدي تفهمكم فإن تسوية الصفوف ومن لا يريد تفهمه من تمام الصلاة yana daga cika sallah ku daidaita sahu daidaita sahu yana daga cika sallah abinda ake bukata dama mai sallah idan ya zo sallah zai fuskanci alƙibla zai fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa an gane ko ya fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa gaba daya bai da kafafun su ko ake nikar da su su fuskanci alƙibla wato kenan sai tsaya haka kar mutum ya tsaya haka haka kawo ba su yi wani haka wannan kafa ta kan da dama wannan ta kan da hagu duk wanda ya haka kuma bai tsaya sallah ba cikin sauki an gyara mutum sai da mun ga wani dan jawo sai ni kadda kafa ta sai yau haka kafa ta kafa an ya kallon Allah domin lokacin da ka tsaya a haka kan to duk wanda yake da mun ke da yasa nan za a ga kaurin ya haɗe nan kun ya haɗe in kawun ku kusa da juna ne ba ku ba sun haɗe kun haɗe kan ba za a garwuri ba amma idan kai kai haka fiye haka wancan ma ya haka ba ga ana tabarin fiye da yi wanda mutum na iya zuwa ya wuce ma duk ku sani ba to wannan kuma shi ne annabi baya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku cika tsawo ku haɗe tsawo domin ina ganin sai dan yana fi su da zamai da idan ba ku haɗe juna ba yake ko nan gari yake ko nan gari yake kamar tun ki aka bar haihuwa to kuma abin da zai shi ne doka tawa ɗayan ta sallarsa ya mantar da jikin ubangiji ya mantar da jiraka anan a ce ba ya dauke tunanin daga cikin sallar zuwa wani abu daban lallai ne sai an rika daidaita su daidaita su nan ba wai ba ne, wajibi ne ya hakuri mana na ji aiki zan ce wa alaikum salam lalle ne shi an daidai da sahu daidai da sahu din nan shi da shi kawo su gubakun fa inda sahu ya su, tasbuki min tamamin salati liman ya tsaya tsayin da ba ran su sahu kuma ya ma mu su taimaka maka a dinga ɗan su bara ta yanzu da sai an amrutun manzon Allah dole sai an samu irin wannan Kuna da amfani a masallaci kar da yake zafi da yawa amma dai su matsalan da ayi sunnar annabi kar ai ta kace dole da amfani da wannan sai ya tuka wancan ya tuka wancan ya tuka wancan ya tuka ba sauran ka ayi sallah bakara da muke da yake sai musulmi ke tsawar da sallar aiki da sai an daidaita tabbatar ko yau sannan sai a cigaba على حديث الثلاثة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكتوا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم قال كركو بك نعمان بن بصير قال الله تعالى الدادئيس يقول لازم أن الله صلى الله عليه وسلم يقول لكتوا صفوفكم شفوفكم والله بين ديري او لا يخالفن الله بين وجوهكم هو الله يسكوك ya saba tsakanin fuskokin ku. ka ji fa barazanar da annabi ya mana ko mu je da tsawo ko Allah ya je da shi ya saba mu tsakanin fuskokin mu to malamai sun yi maganganu wajen saba fuska waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da saba fuskar mutane shine wato saba zukatan su ya kasance kuna ta samun sabani cikin al'amuran addini ku kasa samun haɗuwar kai ga hadisan da ayoyin da yin ambikin zai haɗu amma rashin da su kan wuce jadar da rashin haɗuwar kan al'umma suna fahimta da kyau waɗansu malaman suka ce a'a ba ɗauki hadisin a zahirin ka manzon Allah ce ya haula ya tsari kan Allah bai na jikin Allah na iya tsafa fuskokin ku ma'ana a cikin fuska duk gaban nan da ke nan gaba a mayar da ku ba baya iya kuma a mayar da ita gaba idan Allah ya dama zai iya muku hukuma da wannan sanadiyyar rashin da ku kaga ko abin da zai tsare waɗanda suna kira a hadisu wa'i hadisan da suke kunce da razani da firgici a cikin idan da idan Allah ya dama zai iya yin wannan din don ba abin da zai gadare ana faɗin wannan magana da kakkausan wanke don mutane su daina su daina wanda su daina yin kawo irin wanda suka gada ma wancan ya tsaya kan wancan ya tsaya kan kawon gawa bai shiga ba wani ya faro na biyu na biyu bai shiga ba wani kawai shi ba wani su kawo inda ya shigo kofar masallaci yanzu misali wani na iya shigo a masallaci ko wannan kofar da ke kudu ga sahu an fara a nan gefen arewa akwai wajen mutum biyar amma shi na ganin yayi nisa ko sai fara na ce ko ba cikin na cikin rikin da su ka'ida su ka suka sahun da gasan nan ka faro ne sai sahun da ya cika sannan a faro ne ko mutum ya tsaya inda ya ga dama kafa ta kalli dama ta kalla hagu cikin na cikin saba manzo Allah ta ce manzo Allah ce ko ku bi ku ko Allah ya saba tsakanin fuskokin ma'ana kowace gaba a canja mata inda take daga wurin zamanta hanci a mai da shi baya da shi a mai da shi nan wanda a burguda shi a mai da nan ko a bura fuskar mutum ya zanto ya yi nuni kaga Allah ya san da fuskar dan adam kenan Allah ya sani wa li muslimin kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana ariyar da muslim ya rawaito daga Muhammad ibn Bashir shine wani gurbi da yake kana nabi kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana manzo Allah ya kasance yana daidaita sahun mu ka annama yusawwi bi al-quda kai ka ce yana daidaita maki wato al-quda shine kota da ake wanda ake sa maki a sama galibi masu yin wannan suna daidaita ta wajen tsawo tsakanin wannan da wannan dan kada suka kota tsawo wadan suka ce al-qida shine kibiya irin wanda ake kawa a cikin gari za ka samu galibi kawon su daya ana sa su a cikin gida ɗaya to wata ba ta son wata tsawo irin yadda ake daidaita wannan haka annabi ke daidaita tsawon mu ma'ana yadda wannan kibo din wata bata zo ta tsawo ba to haka cikin sahu za ka samu wani da ya gaba ga wani da ya baya mutane sun yi ke sahu sahu ya cika da ta amince ko nan ban sha'awa yake haka annabi yake hatta an kada akalla har annabi da lalle mun fahimta ka mun hankalta ka mu da kanmu ma da an zo ba sai ya ce ku dide ba dun mun iya muna dide ba saboda kullun sai ya gada kullun sai ya gada to kaga ne hankali ne kuma ta kuma ya tone da wata ba sahabbai sai ban to sun saba kai da an zo ma kowa ya shiga cikin kuma an yi daki tare da ta annabi bai kyale su ba kun ma kare da wannan sai ya fito wata rana ka kama hatta ka da an yi kaddu haka yi kamar sallah har sallah kiris annabi ya kaddara ya shiga sallah bara rajulan dadiyan sabri sai dai dan leka da ke faruwa sai ga wani mutum ya ban balla kokin sa gaba haka ya dan yi gaba sauran su yi baya da fakala ko nan dan Allah shi ibadallah wannan munada ne mudaf an shafi harfin libai din asalin sa ya ibadallah ibada ibada wato munada mudaf kenan لفظ الجلالة مضاف إليه كذا مضاف منادى مضاف هو منصوب إليه بالفتحة عباد الله يا سيداي الله la tusawwinna sufufakum wallahi ku tsere ku tanku haula yakhalifanna Allah bayna wujuhikum ko kuma Allah ya sa'a tsakanin fuskokin ku kuma gane da ke ka duba irin yadda Allah ke cikin da wannan zance yake shiru da wannan zance an ana shi ne malik radiyallahu anhu hadisi na 70 daga anas kan malik Allah ta lalle ka wanda ake kira da suna mulaika جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له ta kira annabi gidanta dan ya zo shi wani abinci da ta shirya masa wannan ke nuna halaccin ka shirya mutum ya ba gida cewa ya zo shi abinci da karrama shi ba kun ka ne a abinci ne wata rana ce wani yau na shirya maka liyafa ta musamman a gida wannan yana ƙara soyayya tsakanin abokanai tsakanin yan uwa ni kuke ce wallahi dan kai kawai da shirya liyafa idan zo gidanka ya ka yanka rago ka bankare shi ka za su wuta yana yanka da kanka wannan ne ko ba ka da rago to shi kenan ka ka samu wata kaza lafiyayya in ba ka da wannan dai ka ji ka ka samu nama dai an zo an sarrafa shi sarrafa sarrafawa ta musamman kana ka faɗa iyalinka dama iyalinka ka lubutar da ita akan shi ya saran baki yau kashi da baki kuma na sallalle a cikin ne tun da safa lissafi take ne goyi bayan da azhar bakon zai zo amma tun da safa lissafi gama lissafi da tsari ya ba aiki sahabbai suna haka suna girin wa juna da wannan ka ga dai ne kake ta kira annabi ta tujiya ka kai ana tsammani Sai kira annabi dan wani abinci da kai maka annabi kuma ya ansa gare ka dan annabi ya ce dan dan uwan ka yake ko cikin abin da gidansa ka ansa sai dai kana da babban uzuri da yake da girma to wannan ka ba da uzuri ba da laifi amma dai mafi kyau ka ansa dan ka sa farin ciki a cikin annabi ya ce fa akala minhu yake wannan abinci sun makana sannan yake a dubu wannan ladabin zaman tare ne wanda ya biya mana ta kware da Ku mu bayan an zo kuna abinci annabi ce ku tashi sali usalli biku ku tashi yi ku sallah kawai hana ne zai ce kun ki ila hasirin lana qad wasdarta yanzu lima allazi fa yace sai tashi na je na dauko wata tabarma tun da annabi sai za a yi sallah sai na je dauko wata tabarma wata tabarma hafir tabarma ke wata tabarma mu kadu wadda har ta yi daki min to ne malabi saboda rubewa a duniya ta yi daki ba ku tana da hayyacin ta kana ba ku da in sai dan yi wa mata ruwa dai don da san me ke ba Ba fa kana yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hauka wannan tabarma kaga tawazu manzo Allah kenan ba ta wani tabarma sai da ya kawo mai kallima da wazo in gare shi sallallahu alaihi wasallam ko ba sun ya duba kunta gidanka ya tsora ma sama da nauyin da ya fi karfin abin da kawo shi za a yi amma ka zo ba ko kawo ka gana kana zani wallahi na fi sha'awar kaza a gidana na saba da kaza nan ba ya cikin ladabin bakunta cikin ladabin bakunta idan aka kawo sai ka ci da hakuri ko me ne aka kawo ko da yana kasar da darajar mujinanka kuma ka nuna farin ciki lokacin da kake ci kuma kai masa godiya tunda iya cikin karfin ka kenan annabi yake man kana ilaikum ma'rufan fa kafi'u wanda yake abin alkhairi ku idan ba sama samu abin da rama ba ku yi masa addu'a ta gari gurgurdan yadda za ku rama shi yayi karanci sai kun ko karbi an gane ku amma an yi maka karamci daga ba an yi karamci ba wannan ba halin mutane kirki ba ne ba wani ba haka ma mutanabbi sun ada ke cewa idza anta akramta karamtar karima malakahu wa anta akramta al-la'iba tamarrada yake idan mutumin da ya san karamci ke maka karamci ka mallaki ya ma ba wanda sai rinka san kiyar ka amma wanda bai san mutunci ba bai san karamci ba in kai masa ma kuma sai ka rage girman kai to wannan bai dace ba ladabin zaman tare idan mutum ya gaishe ta gidansa ta abin da ya kawo sai a ci kuma a kan albarka ya gabatar da abin da yana jin kunya sai ka zauna a haka ai ba komai ai ba komai yana gani ya za a yi kamar shi zauna a nan shi da kai kuɗi ne shi da kai babban malami ne shi da kai kaza ne ya gaba ruwan da ka komai za ta iya har ma ka nuna irin zalamar ka game da abincin kai ni zan ci wannan zan ci wannan zan sai ka kasa maka farin ciki yana jin daɗi sakamakon haka sai ka samu lada wajen Allah kuna fahimtar wannan da kyau manzon Allah sai ya kana abu da shi manzon sallam manzon Allah sai ta yi da tsaya kan wannan takalma da an san malike ganin ta yi da su, yanzu annabi zai hawo wannan takalma har da yayi karwa manzon Allah sai ya hawo kan takalma dan ya faranta muku rai yake wa taqaftu ana wal yatim wara'ahu sai muke sahu in ji anas ni da kamma ni da wani maraya da ke gidan sai muke sahu a bayan annabi wal ajuzu min wara'ina ita kuma jatumar tana bayan mu tsohuwar tana bayan mu ba ta take ko fa salla lana raka akai annabi sallallahu alaihi wasallam abi da mutana fila kun man sarafa min sauki wato wannan abin da ke nuna wa idan ma mutum ka uku ne biyu maza ko mace biyu maza din za su yi kawo da juna su hade da juna a bayan ka ko liman ita ko matar ba tana bayani ta kaɗai an gane ko wato kenan wannan kuma ba a yi sai da kanin ne na ta da namiji ba a yin sahu da juna har ma ɗan su malamai na ganin idan ka shiga sahu tsakanin ka da mutum kuma kana cikin sani ko ba ka da sallah wadan suka ce kai ba ka da sallah ita ba ta da sallah wadan suka ce kai ne ba ka da sallah ita da su tsaya ne ko kare da wani da bar mata wajen to amma wannan matsalar ina jin ban da ka'aba dan biyu da kace dan kaje aikin haji ko umara in sha Allah sai ka tafi da mu <laughs> to kaga san aiki ka ba tunda haka sahu ne da zaga yake ba to idan ka zo wannan wurin gaba ɗaya na zuwa mata ne suke sahu idan kai kan daga daman su kuma maza ne kaga dole mutum sahun da yazo dai ya yi tuki na wannan ya za a kira ai da zai wanda ya zama larura kenan babu yanda zai bawo sabbi Allah nasa billahi amma mutakar ana da daman da za a fiti a ware maza a ware mata ko maza su maza su suna gaba mata na baya su wannan haka ake ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا أولي واتو عديث الجبن واتو من قال الله صلى الله عليه وسلم يا الله كثيرا من مرايا وبأنا سماري وبأمه دبها يسلى وأجيز صلى يكفى أقامني عن يمينه sai manzo Allah ya tsaye da a damansa wa aqamal mar'ata khalfana matar kuma ita kuma tana bayan mu yana masa bayan sa ma'ana idan ku uku ne za ku yi sallah biyu maza ɗaya mace to ko namijin ko mazan sai ku jira da juna limami na hago mamuna ina dinsa damansa ko haɗe ku sai da ku ba wanda zai gaba wanda zai bayar za ku dai ku da gidi tsakanin liman da ɗayan ita ko matar tana bayan ta kaɗai an gane ko ما ليس عليكم هو بنيرة جده في مجرى عبد الله بن زبيرة وأبدني كسلت بدون سورة حديث قلت أنا عبد الله بن عباس حديث مثلا عندك إذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس بيت عند قال في ميمونة لا قال لا جي مبرسة ولن قال ta ميمونة وتو ميمونة ya uwa ce ga mahaifiyar shi ana sammali a shi a jilai abbas ke nan inda kana fi mai nuna na kana auren kala ta mai nuna ba kawon nabi sallallahu alaihi sallam ya sanni min allai ya nabi ta ce na kiyamun lalle daga tsari ba kun ta yi sai na tashi na tsaya a damansa a hagudinsa annabi na dama ni kuma nabi sallallahu alaihi sallam daga hagu ba a kalla jira'a sai annabi ya kama kaina ba kama ne an yi ya dawo da ni damansa wato wannan na nuna mana kaifiyar yin sallar mutum biyu ɗaya liman ɗaya mamu shi liman zai zama da ina abu shi ko mamu ya zama da ina dama wato ko da an yi kuskure liman ya zama a dama mamu a hagu to kana dama kai limamin dama ya zo na abin ne baka sani ba sai ka dawo da shi ya biyo ta bayan ka ya dawo ina man ka ke. kare je ta gaban ka da in ka dawo da shi ta gaban ka ya ce salama kullai kin amma idan ka duyo da shi ta bayan ka sai gonan gure sai a gaban ka fa ka da rafi fa ka mu ni an yi ni sai na ga sai da ta a mandilin abinda muka fada da dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya ku mana wanda ga daga hannu kuka salamu alaikum bala ki rasulullah sai sai mu fara an san barka sannan kar ka dauka naman ka ina tunanin wannan karbe yake karatu assalamu alaikum wa rahmatullah za ka shigo da kallon kulaye. idan kai ka miƙar da kafafun ka ta kallon kula wanda ke gefen ka shi da ne kan naki baya karkata su kuma sai da karkata da biyu sai da biyu gaba da ra'ayi haka idan ana gama sallah sai kai masa magana cikin nutsuwa kamar kana masa rata ba wanda ya san me kake faɗa masa da sauke masa nasiha ta fallaka ta ga ko ka fallaka ta ko da shi ba Allah mun sai ana karatu wa idan ana bukatun aika ba wajen sallah wajen sallah idan yi kiran naka ko kuma cewa idan ka faɗa maka koya ma farji sai ka faɗa wa imam da ya kamata imam don yi magana waɗansu ba ka daidai kusa sai ne mai dace kuma na sai wa jikin wannan daidai kusa dole ne ba su kuma mu kai kula da zama tare da juna idan na san cewa ina da kyakkyawan da san wani in na faɗa masa zai ji sai in faɗa masa daga ni sai ji ba wai na faɗa gaban jama'a ba wani in na faɗa masa zai ji wani in na faɗa masa zai ji ni kai sai in masa amma in na san cewa in na faɗa ba zai ji ba ko kuma yana son faɗa amma ban haddace dalilan da zan ba shi ba na san dai abin da ya bi shi amma ban rike ya bi sun zan faɗa masa ba sai in sami imam bayan an tashi an sai ka san Allah a sai yan faɗakarwa da waɗansu mutane tun da kai kana gaban lokacin da ka ganewa a sahu na biyu na uku sai ba sai tangar a wajen daidai ta ko wajen kaza da zai so da za a mana nasiha wata rana a kan wannan sai ka fara da liman wata rana sai zo sai nasiha kan wannan ko ba ko ba sai za abin ya yi tasiri to wannan ladabin zaman ka kenan tunda kai burin ka zo a sami gyara ko ta hanyar ko ba ta hanyar ka kai suka ce awa annabi biyayya ko kai ne ka faɗa kowa ya ma ya faɗa dai abin da annabi shi ne burin ka ka bai sanar da kyau ya shi ne Thank you. amma mun sai magana kan wannan magana a kula da sirrin mai mun zan to bi inganci a kiran kan musallan farko ake yi sa ina zan to bi inganci amma ko bare da muka tafara idan abu zai kawo rigima mutane da su fahimta ba karatu da zaka su ba sai ka ne su fahimta suna a cikin gari amma dai zan to bi inganci a kula da sirrin mai mun hanin da farkon dare na'am na'am Thank you. kamar ya ne yau kullum jahilci da kawai hukuncin sa ya jahilci hukuncin sa amma ba da haka bai san ka ba abin da shi ya kallo wani bangare yana sallah bai san ba da kira ba ce an kidi da inda kira take sai goyi sallah da kira shine daidai ba sai ya faro sallah daga farko ba na أم أنس في راوي الحديث إيه مصلى بدأ أنا الجوي ده لا يا صلى ما تترضى إذا يجرى صلى قال لي بدأ شيء مصلى شيء شيء مصلى شيء ما يجرى صلى يجرى صلى وده متجاوز كده ورين كده ورين ده كده في صلى ده في إجرى صلى عداج نعم wannan dai abin da ke kawo wannan gyara shi ne dole a masallaci a tsaya kayan daka da mutane har sai sun fahimci sunar annabi sai rinka tsaye annabi biyayya rabautar mu tana rataye ne da ruwa annabi biyayya dukki mashrutatun bittiba'i kamar da mai hiri ne sahadatuna mashrutatun bittiba'i rabautar mu sharadin ta shine yawa annabi biyayya matukar mu yawa annabi biyayya babu yanda za a yi murabauta wannan abin ya kamata a dafa a cikin zukatan mutane su gane su fahimta saboda haka idan yau mutane suka yi kuskure wajen sayar da ba baya hana gobe ne mai faɗa in gobe ya faɗa jibi aka kai ki baya hana ne ne da zai sai mutum a sai sun gyara shi sa koyarwa take da wahala an gane ko shi da wani da ya fada su sai ya fada su shi ya gaba ya bace ya ji haushi da zo rana ta uku zuwa mutane ban balasta kuma zin nan ne zafi ya babu ta kowa ya koma gida abin sa ya huta haushin sa <laughs> ba ta dai ba na tabbatar dai idan dai mutum ya magana an sai ya kawo dalilai na shari'a ya faɗaitar da mutane jin annabi da cikin duk mutum goma shi ne ya samu guda biyu da za su yi masa biyayya ko da kaka sun saba ga ya aure to ana nan da haka da haka zai ta da za yi ga mutane lokaci guda sai ka saba ma ko mutane wani lokaci ban da faɗa da baki suna bukatan yawa ka faɗa da baki ka faɗa da baki cikin tawo mutane ba sa ganewa to dana sai ka je su Me kalar riga nan da gyara ta daga baka da su nan ba Ko sai kalli yayin kalar riga sai ki fata ki to amma da sauki da ta kai malam wani sai Allah ya nada Me kalar riga <laughs> wa Allah kallo gobe ba zai sake ba a cikin kalli ba da cikin gobe ba zai sake ba a wannan to wani lokacin sai ya kai ta ayyana haka kuma lokacin da zaka faɗa karka yadda ka faɗa kana cikin biki. duk wanda za a yi ka faɗa ya fuskanci kana cikin abin nan dan ciyar rai ba wai da kuki ko faɗa ba sai da kuki ya mai da abin kuci jama'a su fahimci ko ba kai kuci da shi ne ya ciki ba da kuma ka ji kana karantarwa a ga cikin ka ko kuma ta ga cikin ka amma an bai da dan ta yin cikin wata amma dai kuma da ya tafi na bismillah idan zaka da wasila kuma ita ce ne eh tana cikin wani hadisi ta tabbata ne kula da ba. amma wa na tafatu ne da ita ce tabbata amma dai wannan da ya tafi karfin inganci ne wajen tsayawa آتي محمدا وسيلة الفضل وبعث مقام محمود الذي وعدك يدي الذي وعدك نعم نعم da su kana tafiya a cikin jirgi ko cikin mota tare da mata waɗanda ba su sa ba su ke jikin su ba da na gwanta da cikin kana tallar ka a ga mu kuka kaje wani ne ka na gwanta da kuka kana sallar ka ne ba ka kanta da wata wata <laughs> da kira wata da ka dakin ta go a wani ta cikin wanda, na gwanta da wanda na'am sun wala wanda ya shigo da ne eh zai shigo da tahiyatul masjid to an saka mun sallah ai ba dole bane ba musahabi ne an to dalilin da ya sarrafa da wannan umarnin daga wajibi ila istihbab ayyukan ta hakai an gane ko na'am tarji'i kenan a cikin kiran sallah hmm. akwai malaman da suka ce ana iya yin tarji'i cikin kiran sallah mazhabin malikiya ne hmm. na malam da sai dai sai mu ta haka eh wata sai an haɗa da juna wa ke magana da tuwa haɗewa da juna yake magana ana ga wannan sun dauki sun kare dai ce ne ba dai dai da wannan magana sai gina da dan hadisin Umar ibn Bashir a wata riwaya yake kana ahaduna yulsiku katafahu bi katfi wa kabahu bi ta'd ta kada ya nassan ta wannan saboda kaga abin da sahabi ya faɗa ko ba daidai ke da abin da wani malami ya faɗa daga baya ko fahimta kaga ne ne ke ina ga sai mu dace ta na abin da muka samu daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kusur Allah ya tafi mana a sai jibila da kake ne sai mu dora kai inda muka tsaya jibila laraba jibila shi da za mu tashi daga inda muka tsane insha Allah ta'ala إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم